Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Amin wa salatu wa salam rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Nači iz Mustalah hadisa govorimo E, došli smo e, do govora o hadisima koji imaju e, prekid u lancu prenosilaca. Pa smo obradili neke od tih hadisa. <clears throat> poput Mursela, zadnji što smo radili, znači radili smo Muallak pa Mursel i sad smo došli do hadisa Mu'odal. E, a to je hadis <clears throat> e, definicija tog hadisa. Šta znači Mu'odal? Kaže, ma sakata min isnadihi isnani fe ekser ala tevadi. Kaže, e, e, kada u lancu prenosilaca nedostaje kaže, nedostaju dvojica ili više dvojica ili više ravija jedan do drugog uzastopno. <clears throat> Znači imao lanac prenosilaca ravija, jedan do drugog prenosi, pa onda su u toku lanca prenosilaca desi da nema dvojice ravija jedan do drugog. Najmanje dvojica ili više od njih, znači tada se zove hadis mu'adal. Mu'adal. E, primjera takvih hadisa znači ima dosta e, uglavnom ovdje navode ovdje primjer ovaj, sada mi navodimo ovdje lanas prenosac bilješge hakim u svome ovaj, e, na, navodi taj hadis e, u svome marifetodumen hadis e, navodi lanas prenosilaca kaže od kanebi an malika enahu belagahu ene eba hureyre. Znači, ovdje navodi taj hadis, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao lil melu, eh, memluki ta'amuhu wa kisvetuhu maruf. Obaveza je robu da se dadne hrana i odjeća shodno običaju. Bil maruf, shodno običaju. Kaže, wala ju kellefu min el amel ila ma ju tik. I ne obavezuje se da radi od posla, osim ono što je mogućnosti da radi. I ovo je poznati hadis. Uglavnom u tom hadisu, znači rivajat je došao od Malika Enehu belagahu ene bahurira. Od Malika doš, prenesimo se da je Ebu Hurere rekao da je poslanik sam rekao. Fali ovdje od Malika do Ebu Hurere ravija. A mi znamo obično koji imamo, koji imamo ovaj od Malika, onaj uh, e, zlat lanac prenosilaca. Malik, Nafija, Ibn Omer, je tako? Znači od Malika do, do, ovaj, do Ibn Omera je falio koliko? Jedan jedan. Ali to je zlatno lanac prenosilaca i to, i to vrlo kratak. U ovom slučaju ovdje, od Ebu Hureyri, od Ebu Hureyri fali dvojca ravija. I o tom razgovoru učenjaci. Znači, fali ovdje dvojca ravija. A imamo to spomenuto, uh, mimo muveta, ovo je ovaj to u Muvetu. Mimo Muvetu znači da, da, da, ovaj, da se spominje da treba od Malika, od Muhameda ibn Adjlana, an Ebihi an Ebi Hurere. Fali dvojca ravija, znači Muhammed ibn Adjlan i Ebihi. Dvojca ravija fali zbog toga hadis se zove Mu'adal. Propis tog hadisa je nema sumnje da je propis tog hadisa da je hadis daif i da je neprihvatljiv i oko toga složni, znači mu hadise da se ne radi po, po tom hadisu da je slab. A onda su ovdje učenjaci govorili ovdje, znači da imamo, da nekad se može, da ima, da ima sličnost između hadisa muallak i ovaj mu'dal. Kako može biti slično? Rekli smo, hadis muallak je onaj od početka seneda kad fali ravija. A rekli smo, početak je odakle, odakle početak, odakle kraj. Početak je od, od muhadisa ravije šeha koji prenosi pa mu fali od njega ravije kraj, kraj se ne daje do Ashaba i poslanika, to je kraj Seneda. Početak se ne daje od muhadisa ili šeha koji prenosi hadis. E, pa imamo slično se ovdje da hadis može biti i muallak, fali recimo dvajca ravija, šeha koji prenosi muhadis, piše knjigu i ono odmah prenosi kad rekao je tabin taj taj i rekao Ashab taj taj između njega i, i tabina i Ashaba fali dvojca, trojca više ravija. Pa se poklapa da je hadis istovremeno i muallak i da je mu'dal, da potpada pod jednom pod drugom. I često se zna desiti u određenim ovih hadisima da, da se složi više, da se više ovih uh, termina i vrsta hadisa mogu složiti u jednom, jednom opisu hadisa. Uglavnom, u kojim knjigama se navodi uh, ova, uh, ovi hadisi, u kojim hadiskim zbirkama i knjigama ima navedeni ovi sakupljeni ovi hadisi. Uglavnom, knjiga koja je poznata po tome, to je kitabu Sunen od Saida ibn Mansura. O Saida ibn Mansura, poznata njegova, znači knjiga zbirka hadisa, Sunen u njoj ima zakrojeno i također kaže knjiga Ibn Ebi Dunija njegove knjige u globalu sa, sa, znači ovaj eh, znači imaju mnoštvo ovih hadisa znači često imamo, vi znate ovaj vi znate kad neko prenosi neku priču, neke događaje čini ti počne spominjati neke tam hadijske zbirke koje, koje prvi put život životu si čuo znači da odmah je to odmah znači možeš eh, što kažem klanjati na tom hadisu. Znači to, to čudno obično. Znači, baš eh, hadis ako je pogotovo bitne ove zanimljive teme, ove simpatične teme vezane za žene, za ljubav, za ovo, za ono nešto ono suzeti odmah krenu, čiga pročita. A ono koje ga naveo, navede neku tamo zbirku, nikad prije u životu nije čuo takvu zbirku, da ima takva zbirka uopšte. Ti jedva je pročitaš, lomiš jezik, pročitaš je. Znači, to su neke tamo zbirke koje su ovaj, nepoznate, koje su sakupljeni uglavnom, sakupljeni ti jako slabi, jako slabi, i ne bi Dunja inače poznat kao, međutim, sakupi ovu vrstu hadisa, uglavnom prevlađuju mu slabi hadisa. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,